een lied, het psalm van Asaf, O God, hou je niet stil nie, zwijg niet en rus nie, O God. Want kijk, je vijanden maak remoer, en je haters steek die hoof op, teen die volks met hulle listige plan en hou onder mekaar raad teen die verborgenis. Hulle sê, kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, zodat aan die naam van Israël niet meer gedink word nie. Want hulle het van harte saam raad gehou, teen die sluit hulle een verbond, die tente van Edom en die Ismailite, Moab en die Hagareners, Gebal en Ammon, en Amalek, Philist, Osam met die inwoners van Tyrus. Ook het Asir by hulle aangesluit, hulle is een arm vir die kinders van Lot. Sela, maak met hulle soos met Imdian, soos met Esera, soos met Jaben by die spruit Kison, hulle is verdelg by Endor, hulle het mis geword vir die grond. Maak hulle, hoe edel is, soos Oreb en Seep, en al hulle vorste soos Seba en Salamina, wat sê, laat ons die woningen van God voor ons in besit neem. My God, maak hulle soos strooi, soos stoppels voor die wind. Soos vier wat de bos verbrand, en soos die vlam wat bergen aan die brand steek, vervolg hulle so met die storm en verskrik hulle met die stormwind. Oorlek hulle aangezig met skande, dat hulle een naam kan soek, o Heere. Laat hulle beskaamd staan en verskrik wees vir eeuwig, en laat hulle rooi van skaamte word en omkom, Salims 83 vers 19, zodat so hulle kan weet dat u, die, die naam Heere is, alleen die allerhoogste is oor die hele aarde.